كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم من بعد ćemo večeras nastaviti sa nekoliko različitih, dakle, nepovezanih priča. Dakle, došli smo do teme o Zulkarnenu, a Allah subhanahu wa ta'ala kaže, dakle, prije svega toga, كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا mi ti govorimo priče ili vijesti od onoga što je nekad prije bilo, a dali smo ti od sebe opomenu. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže nahnu naqusu alayka ahsan al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Quran wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Mi ti pričamo najljepše priče od onoga što smo te objavili i od onoga što smo te objavili u ovome Kur'anu, iako se prije ti toga bio u gafletu, jeste nemaru ili neznanju. Allah subhanahu wa ta'ala ovim daje na znanje poslaniku i svima onima koji se vežu za poslanika dal vjerovanjem ili nevjerovanjem u smislu da odakle njemu izvori tih priča za koje on sallallahu alejhi ve nije mogao ni od koga čuti ni od koga naučiti. I dan danas nevjernici, ateisti, agnostici, jevreji, kršćani, sa svim svojim dakle, skupinama, sektama, strankama, tvrde da je poslanik sallallahu alaihi sallam prepisao Kur'an ili sažeo Kur'an iz prethodnih objava. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala dakle, sa ovim majetima kaže mi ti pričamo priče i to najljepše priče od onoga što su ti objavili od Kur'ana. Kaže Allah tebarka wa ta'ala u jesalune kandil harnein kul satlu alaikum minhu zikra. Dakle, ova priča je priča koja će kasnije doći, dakle, o stavnicima ili o mladićima koji su boravili u pećini, 300 još 9 godina. Naime, mušici su sa jevrejima dogovarali o tome kako postaviti teška pitanja poslaniku sallallahu sallam da ga one moguće odgovor. Pa su rekli jevreji mušicima upitajte ga o čovjeku koji je putovo zemlju. Samo kaže, kajane mesihan fil arlu dakle, čita u zemlju obišu. I kažu, pitajte ga o skupini mladića koji su nestali u pećini. A mi ćemo kasnije šala onaj pojedinost spomenuti za to. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'la, veselune kan til harin, kul setlu alaikum minihum zikra. Reci, ja ću vam o njemu spomenuti neke stvari. Pa onda Allah subhanahu wa ta'la kaže, inna mekenna lehu fil ardi wa atina min kuli še sebeba. Dali smo mu vlast na zemlji, wa atina min kuli še sebeba i sve olakšice da osvoji razde narode, svjetove, gradove i države. Dakle, niko pred njega nije mogao stati, a da on nije pokorio taj grad ili tu državu. Fetva sebeba, kaže Allah subhanahu ta'ala, pa je krenuo putem. Hatta iza belaga magribe šemsi vođdaha tagrubu fi ajnin hamijetin. Sve dok nije došao do mjesta gdje sunce zalazi. Dakle, došao je do kraja Magriba, to jeste zapada. Današnji, po današnjem je onaj, e, kako Ibn Kethir spominje, došao je do kraja Sjeverne Afrike. I onda je vidio samo ispred sebe okean. I sunce gdje? Zalazi. Fi ajnin hamije. Kaj je tamo gdje se voda uzburkava. I znate kako kad sunce tone iza vode, kako voda treperi. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje opisa. Fi ajne hamijetin obođe da indeha kauma. I zate će tamo narod. Kulna ja zel karnejni ima an tu'azibe o ima an tettehide fihim husna. Hoćeš li ih kazniti ili ćeš se prema njima lijepo obhoditi, kako god ti hoćeš. Jer mi Allah subhanahu wa ta'ala dao na volju, odnosno Allah Đalšanu mi dao vlast na cijeloj zemlji. Oni su Sulejman od muslimana, a e, dvojica nevjernika su bili koji? Nabukodonosor i Nimrud, dvojica vladara nevjernika koji su vladali svijetom. A Zulkarnin i Sulejman od muslimana su vladali također čitavim svijetom. Kale ima men zaleme fe seufe nu'azibuhu, thumme juredu ila rabihi fe ju'azibu azabe nukra. Što se tiče onih koji su nepravdu učinili, mi ćemo ih kazniti. To jeste, bit će kažen ovo svjetskom kaznom prije ona prije ahiretske kazne. Thumma yuradu ila rabbih fe yu'azibu azabe nukra, a onda će se vratiti svom gospodaru. I on spominje ovde fe men zalem, dakle onaj ko učini nepravdu. Dakle, bilo koji vid nepravde. A kad dođemo, ako bude večeras onaj, priče o Lukmanu, ali islat, odnosno Lukmanu, uh, on nije bio poslanik, bio je onaj mudar čovjek, rahmehullah ta'ala, govorit ćemo inšala o tome zulum, odnosno toj nepravdi. Wa emma men amen. Alaikum salam. Kazat ćemo ga žestokom, odnosno Allah će ga kazati žestokom kaznom, jer Allah subhanahu ta'ala kad kažnjava, nije kazna ljudska kao što je Allah subhanahu ta'ala. Wa emma men amene, wa amila salihan felehu jazain al-husna. Onaj koji bude vjerovao i dobra djela činio. I uvijek se u Koranu, mi to stalno spominjemo kad govorimo o ovim stvarima, uvijek se spominje iman sa dobrim dijelima, ne odvojiv je iman od dobrih dijela, dakle ne može neko ustvrditi da vjeruje, a ništa da ne radi, jer kao takav on spada u sektu murđija, jer Allah subhanahu ta'ala se obožava kroz ljubav, nadu, nadu i strah, nemoguće odvojiti jedno od ove tri, tri stvari, oni koji obožavaju Allah subhanahu ta'ala samo kroz strah, kroz prijetnje, oni spadaju samo u sektu koga? Haridžija, oni koji obožavaju Allah subhanahu wa samo kroz nadu, oni spadaju u sektu koga? Murđija, oni koji obožavaju Allah subhanahu wa samo kroz ljubav, pa kažu Allah nas voli, Allah nas neće kazniti. Što se tiče sekti koje sever pripisuju islamu, spada u koji sektu? Sufi jeste, tako dalje. Iako, dakle, narodi prije muslimana su govorili, nas, kaže, nas, naš gospodar neće kazniti, ako nas kazni, kaznit će nas nekoliko dana. I nikakav dokaz za to nisu nikada iznijeli. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا a što se Zulkarin kaže, što se tiče kaže nas, mi ćemo kaže onaj onaj olakšati i samo suđenje, odnosno reći ćemo liječ, riječi olakšice. Thumet ba sebeba. I on dalje krenuo, odnosno također ovaj znači thumet ba sebeba i on dalje koristio one olakšice koje mala subhanahu Tala dao da krene svijetom. Hatta iza balaga matla shams kada dođe tamo gdje sunce izlazi. Došao je na kraj istoka. Odnosno halalte na početak istoka. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ove dokaze Ibn Thaymin rahmeo ja znam da je nastala pompa oko ovoga da je bilo puno rasprava da se ove teme ne trebaju otvarati ne treba spominjati za one koji tvrde da zemlja se ne kreće da se oko zemlje sunce kreće a ne zemlja oko sunca Šejh Ibn Thaymin rahmeo tala naveo ove dokaze da sunce je to koje se kreće a ne zemlja i mi moramo dakle shvatiti da ljudi imaju pravo na stavove na teorije isto kao što je teorija ono i ovo je teorija Ibn Thaymin navodi kuransko-hadijske dokaze, ovi navode šta, prirodne dokaze. Iako još nisu ni jedan od njih navjela, odnosno nisu dokazali kako treba. Ali Ibn Thaymin je, rahmehullah ta'ala, spomenuo kao dokaz da se sunce okreći oko zemlje. Uođena tatla u ala qaumin lem neđal lehu min duniha sitra. Kaj zatekao je narod koji od sunca nikakvu zaštitu nisu imali. Dakle, nisu imali kuća, nisu imali krova, nisu imali drvića, pustinja, totalna. Kaže Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, krili su se u uvale onaj pustinji. Ili, ali, ili bi kopali sebi, dakle, nešto poput kaburu, ovaj, tu se sklanjali od sunca, nisu imali nikakve druge zašte. Kedalika je vakada hatna bima ledejhi hubra. I tako, što, sve što Allah subhanahu navodi, smo obuhvatili znanjem od onoga što se ve, što se vezalo za Zulkarneja, sva njegova putovanja, odnosno sva njegova osvajanja, thumma tba seba i on dalje krenu. <clears throat> Hatta idha belaga bejna sadain, ka dođe do, velika, do velike dvije planine, dva velika brda, dvije velike brane, vajde men dunihima qauman la yakadun yafqahuna qawla zate ko je narod koji haman da nije znao govoriti kaže ibn kathir uh, eh, rahimehullah taala Allah subhanahu wa ta'ala je Zulkarneinu olakšao, odnosno podučio ga je svim jezicima svijeta. Gdje god bi došao, odmah bi naučio jezik toga naroda. I zato kaže ovdje je istakao da ovaj narod Haman ni jezika nije imao, dakle nisu imali svoga govora. Kalu ja Zulkarnein, on rekoši o Zulkarneinu, ina ja džuđe u međuđe musidune fil arv. Jeđuđ i međuđ, dakle dva naroda, šire fesat na zemlji فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا možemo li ti mi platiti, dakle možemo li te nečim nagraditi da između nas i njih staviš perdu. Naime, <clears throat> njihov položaj je bio <clears throat> njihov položaj je bio okrenut prema moru i nisu mogli dakle dolaziti do kopna osim što ne bi najlazili na jeđuž i međuž, ovi su i napadali i ubijali. <clears throat> Qala ma makani fihi rabbi khairun fa'inuni bi Ono što mi dao moj gospodar bolje mi je. A to jeste, ne možete vi meni platiti. Jer moja misa je na Dunjalku da dostavim riječ la ilaha illallah do svakoga. To jeste teuhid, to jeste dav. Da dostavim do svakoga pojedinca. To je moja misija. A to mi ne možete platiti. Fa'inuni bi kuva, nego vi meni pomozite. Njegove vojske koje su sa njim išle, ili ih nije htio umarati, ili ih nije bilo dovoljno za ono što je on već bio naumio da napravi. Eđa'al bejnekum u bejnehum redma, pa ću, kaže, između vas njih staviti, kaže, bran, napravit ću ja bran. A tu ni zuber el hadid, doneste mi kaj topljeno željezo. Kaže Ibn Kethir, rahmehullah ta'ala, da je koristio topljeno, topljeno željezo i topljeni bakar da je od željeza nali, na, izljevao blokove ili komade, onda bi prelio topljenim bakrom pa bi stavljao drugi komade od željeza dok nije izdigao veliku branu. Hatta i da sa ova bejna sada fejn, dakle kada bi spojio dvije strane, kala unfuhu, onda bi rekao pušte u mješine da se, da, da se zagrijava. Hatta i da džale hunaren kala atuni ufriga lejhin hitra, onda kaže doneste da spojim hitr, to jeste da spojim bakar između ove dvije ploče. Fema stao jadharu, nisu mogli dakle da ga preskoči, u uoma stao lehu nekba, nisu mogli da ga prorovi. Dakle, jeđuđ i međuđ, Uh, e, Zulkar Nenhi je zatvorio i nije bilo šanse da prođu, niti su mogli da, dakle, nije, on spominje ovdje, kaže, nisu mogli napraviti tolike merdevne da bi se popeli za, za, da pređu ovu branu. Nisu mogli, dakle, imali, nisu imali snage da probiju ovu branu. Kako ćemo spojiti između ove, ove priče Divn Ketira i ovoga ajeta i gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaki dan prokopaju koliko je kolika je rupa? Kolika je rupa? Kako se svata hadis? Kaže, pa je poslanik sallallahu alaihi sallam pokazao devet. Dakle, rupa nije, svi tumač kažu volika rupa bila, ne. Nego napravi mali samo otvor svaki dan. Kako ćete spojiti između ovoga hadisa i ajeta? Ibn Ketir, molim. Nije, nije. Ibn Ketir kaže, ovo je Allah spomenuo za to vrijeme. Za to vrijeme kada ih je zatvorio Zulkarnin posle šta su oni radili i kako su uspjeli da prokopaju tu rupu svaki dan, to je druga stvar. Zatim, malo smo govori u prošlom vremenu. Govori u prošlom vremenu, znači što se desilo. Dakle, napravljena takva brana i takva brana osta, ostala ali su kasnije oni, dakle, svaki dan kopali, dok nisu onaj, svaki dan predakšan iskopali i onda bi ostao, rekla, vraćamo sutra, on se vrati, svaki dan onaj vrati se brana kakva je bila, osim jednog dana kad neko od njih samo rekne, vraćamo se sutra inšala, on se vrati na rupa, ona stoji, kaže pa će je provaliti i izaće među svijet. <clears throat> Zulkarnen je bio, eh, dakle, vladar, kralj, njegov ministar je bio Hidr, kaže da mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao Ibn Ketirovi spominje rašte teorije o njegovim godišnjim, dakle o njegovom, a, e, njegovom držini života. Po nekim predajama da je živio 1600 godina, po nekim predajama da je živio 3000 godina, međutim ima druge predaje koje govore da je živio samo 36 godina. Ibn Ketir, rahmehullah ta'ala, kaže mnogo je ljudi koji miješaju između dvojice, dakle Zulkarnejna, Aleksandra Makedonskog i ovoga Zulkarnejna. Zulkarnejna, ovaj o kojem mi govorimo, bio čovjek musliman, dobar čovjek. Ma, Aleksandar Makedonski je bio kjafir. Bio kjafir. Ne ima veze sa onim Zulkarnejnom, našim Zulkarnejnom. A ima on svog, imamo mi svog. Kaže Ibn Ketir, između njih dvojice je stotina godina. Oko 2000 godina između Zulkarnejna muslimana, dakle toga dobrog vladara, i Zulkarnejna, odnosno takozvanog Aleksandra Ma Makedonskog. Ebu Džafir al-Bakir prenosi od svoga oca Zainul Abedina jedan dug hadis, jednu predaju, pa kaže da je imao prijatelja od Melejka po imenu Zanakil, pa je tražio Zulkarnein mjesto izvora života. Kaže, pa mu je rekao da zna za to mjesto. Onda je Zulkarnein poslao Hidra kao svoga, dakle, onaj savjetnika, pa je on našao taj izvor, napio se tog izvora, a Zul Karnein je preselio prije nego što je došao do njega. Allah najbolje zna. Svojstva je džuđa i međuđa i ono što je došlo u haberima, odnosno u hadisima, u oba sahiha, od Ameša, od Ebu Saleha, od Ebu Saide, kaže, reka Allahom, poslanik sallallahu alaihi sallam, Allah će na sudnjem danu reći, o Ademe, kaže, ustani, feba'ath bu'athanar min zurijetik, kaže izdvoj one koji su za vatru od, tvoga, od tvojih potomaka. Pa će reći gospodaru moj, ko su bojatu nar? Kaže od svake 1999 u vatru jedan u džennet. Pa je Adem bio zadužen da razdvoji, dakle, džehenemlije i dženetlije. Kaže, tog trenutka će osjetiti, osjetiti djeca, svaka trudnica će pobaciti ono što nosi, ljudi ćeš vidjeti da su pjane, oni pjane neće biti, nego je Allahova kazna žestoka. Pa su rekli, Allahov poslaniče, ko će od nas biti taj jedan? Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, ja ću vas obradovati, od vas jedan, a od je džuđa ima je džuđa hiljada. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, među vama ili od vas je bila dva naroda. Nije, kaže, bilo ništa, a da se oni nisu više umnožili nego što je bio broj tih drugih ljudi, i da nisu kaj svojim mnoštvom savladali. Ovdje Allah poslanih sallallahu alaihi sallam govori da će ih biti mnogo. Druga stvar, oni su potomci Nuha alaihi sallatu wasalam, to jeste odloze Adem alaihi sallatu wasalam. Teorije i priče o tome kako su oni, odnosno kako je Adem alaihi sallatu wasalam usnio san pa se prosula njegova sperma na prašinu, na, na, na zemlju, pa se zemlja pomiješala sa spermom, pa od te sperme, odnosno te prašnije, su nastali jeđuđ i međuđ. Ibn Kathir tu kaže, to su samo laži, nema nikakve veze ni sa razumom, ni sa onaj islamom. Nuh alaih sallatu wasalam imao tri sina, Sama, Hama i Jafitha. Sam je otac Arapa, Ham je otac, dakle, Crnaca, a Jafith je otac Turkmena ili ovdašnjih naroda Turkmeni i mi smo iz jedne loze. <clears throat> Jeđuđ i Međuđ svojim mnoštvom, kako je Allah, poslanik se Allaho Neselem, dakle, opisao su ljudi i kaže poslanik se Allaho Neselem, Allah je stvorio Adema dužina 60 podlaktica. Zatim se, kaže, stvorenja, odnosno, ljudi će se stva, smanjivati sve do ovoga trenutka, pa je poslanik se Allaho naglasio svoj trenutak. Kaže Ibn Ketir, rahmehullah ta'ala, za one koji tvrde da od njih ima visokih poput palmi i malehni poput patulja, kada ih ima sa ušima poput, dakle, slonovih ušiju, kada legnu prekriju sa tim ušima, to se kaže sve priče koje su daleko od istine i nema u njima ništa što se može preneti i što se može vjerovati. Neko će reći kako će biti bačani u džehennem ako nisu imali poslanike. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ Rasula. Nikoga nećemo kazniti dok ne pošaljemo poslanika. Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, odgovara pa kaže prva stvar, ili se na njih odnosili poslanici prije, koji su došli prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ili su čuli za njih, ili su znali za njih, ili im je došla riječ istine tevhida, a ako nije, bit će pro, proživljeni na poljanama sudnjega dana. Poljane ili urusatu qiyame, dakle, mjesta bez ičega. Dakle, ravne poljane, ne, poljane nema drveta, nema uzvišice, ravne poljane gdje će oni biti proživljeni sa svima onima do kojih nije došla dava. Mi imamo taj period od kad, prošli put smo o tome govorili, od kad nije bilo dave. Kad su zadnji muslimani pobijeni posle Isa ala i sallatu wasalam? 300 godina posle Isa ala i sallatu wasalam. Nakon toga nije bilo više tevhida na zemlji, dakle nije bilo muslimana. Od prilike tri vijeka niko nije bio musliman na zemlji, osim pojedinaca koji su bili neznatni. Spominju se, dakle, mi ćemo govoriti kad budemo došli do džahelijetskog, dakle, na, a, paganskog perioda prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, tri 300. godina ti narod nisi imali poslanika, nisi imali prave knjige, nisi imali pravu objavu, nisi imali istinu, nisi imali da ih neko podiči teohidu. Jer ono sve što je ostano, ostalo iza Isa alaih sato selam je izmijenjeno. O tom smo prošli put govorili. I nije bilo vjerodostojne objave. Ti narodu, ta tri vijeka, kao i dakle jeđuž i međuž će biti proživljeni na sudnjem danu i bit će im poslani poslanici na njihovim jezicima, da govori sa njihovim jezicima i da ih pozovu. Onaj ko prihvati, prihvati je ovaj za njega džennet, onaj ko ne prihvati, odbije za njega je džehennem. Kaže što se tiče brani, a malo prije smo dakle spominjali, halifa Vatik je poslao poslanika i zaslanike svoje i sa njima a, dopise svim kraljima <clears throat> kroz koje su oni zemlje trebali da prođu. Kaže, pa kada su došli do posljednjega, dao im je svoje vodiče, hiljadu vodiča im je dao da im pomogu da dođu od te brane, kaže, pa su došli, se vratili poslaniku, odnosno halalte, halifi, pa su mu opisali kakva je brana. Također, u jednom hadisu, jedan od ashaba je došao Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sellem, kaže, vidio sam branu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem opiš mi, kaže takvu i takvu sam vidio. Poput odjeće isprepletena, kaže red jedne boje i red, red druge crvene boje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, reka, "Laka drajte, uvidio si branu." Međutim, uprkos današnjoj modernoj tehnologiji, ta brana ne može se pronaći. Neki dakle naučnici pojedinci tvrde da se ona nalazi negdje u ruskim republikama. Allah najbolje zna. Danas sam čitao neki tekst vezano za tu branu kaj nalazi se u Đorđiji. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je sakrio tajnu jeđuđa i međuđa sve do, do sudnjega dana. Od njegove mudrosti. I Allah subhanahu wa ta'ala zna šta, zašto je to tako. I zašto niko, uprkos, kaže, modernoj tehnologiji i mogućnostima pronalazaka, ula, dakle, može se ići u dubinu zemlje po nekoliko stotina metara, odlazi se visoko u atmosferu, ali ne mogu da pronađu gdje je brana Jađuđa i Međuđa. Priča o mladićima koji, dakle, u pećini, po čemu je dobila i sama sura El Kehf, kaže Allah te barek ve ta'ala, Em hasibte ene ashab El Kehfi var raqimi kanu min ajatina ađeba. Zar si, kaže, mislio da će stanovnici pećine, war raqim, Rakim, dakle, mjesto. Kanu min ajatina ađeba se čudili našim ajatima ili stanovnici, oni koji su došli poslije njih, koji su i otkrili, id awal fitjetu ila l-kehfi fe kalu rabbena atina min ledunke rahme. Vahej lena min emrena rešeda. Naime, u njihovo vrijeme je vladao čovjek mušrik koji je prisiljavao narod na širk i ovi mladići su, kaže, po fitri, to jest Allah subhanahu wa ta'ala je odvojeno uputio i oni su se izdvojili na dan e, svetkovanja, ali obožavanja tih kipova, odvojili su se od masije ljudi, što bi kod nas rekli danas vaše rište. Odvojili su se dakle, od, od svoga naroda i susreli se. Kako je koji, kojeg susreta opitao ga je zbog čega se izdvojio, on mu opisao svoje stanje ka, kao ne mogu da podnesim kufr širk moga naroda. Nisu bili poslanici, nije im došla objava, nego nadahnuće od Allaha subhanahu wa ta'ala i uputa. Kaže, pa su se dogovorili da oni odu da napuste svoj narod, da se izdvoje. Fadarabna ala dhanim fil kehvi sinina adada. Pa smo, kaže im, uh, dali san, da utonu san dug niz godina. Thumme ba'athnahum ni la'ala ma eju l'hizbejni asa lima labithu amada. Zatim smo ih proživjeli da vidimo koja je skupina u pravu, koliko su oni godina boravili. Nahnu na kusu alejke bil haq. Mi ti govorimo, kaže, priču o njima sa istinom. Jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio upitan od mušrika zato što su im jevreji rekli upitajte ga o skupini mladića koji su nestali u pećini upitajte o čovjeku koji je putovao zemljom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala innahum fitatun amanu bi rabbihim. Oni su, kaže, momci koji su vjerovali u svoga, svoga gospodara, ozidavom da i mi smo im povećali, odnosno mi smo učvrstili na pravome putu. Dakle, ova skupina mladića kao i u svakom vremenu, kada Allah subhanahu wa ta'ala uputi pojedinca ili pojedine ljude, <clears throat> mimo svih idolatrija, mimo svakog vrste, svake vrste kufra i širka, koja se e, počisto promoviše i ljudima se nameće da im se proda kao dio njihove vjere. Šta hoću da kažem? Počisto se ljudima prikazuje njihova vjera u onome što nije. Odatle i novotarije, odatle i novotarije koje ne izvodi i odatle novotarije koje izvode iz Islama. Kada smo govorili nekada prije o tim novotarijama, oni koji su bili u odima nekoliko veterana, mo mogu se prisjetiti. Dakle, novotarije, zašto ljudi više vole novotarije nego vjeru? Zbog čega? Šetan im prvo, jes, prvo im šetan uljepša, zato što su olakšice. Idi, kodaj vas dede, idi u teočak, idi dovište na, kod Karića, idi u rakovu nogu, idi definitivno da je jeftinije otići tamo nego gdje. Znači, mi se oko toga ne razilazimo. Ali mi samo jednu stvar kažemo. Zašto toliko polemišite oko Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri kada je ibadet vezan za mjesto i vrijeme shodno onome što je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ili njegov postanik sallallahu alaihi wa sallam, dakle u sunnetu, odredio. Dakle, svako onaj ko misli da će ovu vjeru unijeti nešto i da zato kaže da je vrijedno ili da je lijepo, a nema uporište u Kur'anu ili sunnetu, kaže postanik sallallahu alaihi wa sallam, fahuwa red. Dakle, ono se njemu vraća. Dakle, ono se njemu vraća Odatle, dakle, i ova skupina mladića koji nisu prihvatili, dakle, nisu prihvatili širk, kufr svoga naroda, nego su uh, molili Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala se čuvao, Allah subhanahu wa ta'ala ih uputio, a onda od toga, nakon toga ih i zaštitio. وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا Pa smo, kaže, njihova srca učvrstili. Kada se probudili, فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ i kada su dakle, došli sebe, rekli su opet nakon toliko sna, kaže naš gospodar i gospodar nebesa i zemlje, le nedugo min duni ilaha, lekad kulna iden šetata. Mimo njega drugog Boga nećemo prizivati, mi bismo u istinu, kaže, iznijeli laži. Haulaj qawmuna tehadu min dunihi alihe. Eno našega, kaže naroda, mimo Allaha su uzeli druga, druge bogove, levla je etune alehim bi sultanin bejin, da hoće ikakav dokaz o njima iznijeti. I zato se, kada se o širku govori, dakle, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nikakav dokaz za njega nije iznio, nikakav dokaz nije za, za taj vidi obožavanja iznio, ne postoji dokaz u Kur'anu ili sunnetu, I zato kaže ovdje, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا Ima liko veći zulumčar, nepravednik, onaj ko Allahu iznas, iznese laž. Da kad nešto pripiše Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, tvrdeći da je od Allahovi vjeri, Allahova vjera čista od toga. وَإِذْ يَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَى اللَّهِ Kaže, kad ste se odvojili, to jest ovi mladićke se odvojili od njih i ono što su obožavali mimo Allaha. Ovo je obaveza svakog pojedinca da se ne približava niti onome što se obožava, niti onima koji obožavaju nešto mimo Allaha subhanahu wa To jeste, ne imaš druga u kome? U mušriku. Razumijete li? Dakle, ne možete ti čafir biti prijatelj. Ti sa čafirom, sa nevinom, možeš poslovati. Možeš raditi, kod njega, za njega, sa njim, on kod tebi, tako da je. To je normalno, to je poslovanje na dunjalu. Ali ne može postojati ljubav, ne možeš voliti nevjernike. Zato se kaže, el islam ja, lu vela ju ala ali, islam uvijek mora biti gornija, ne, ne može se, dakle, ona islam nadvladati. Sad na zapadu, većina ovih takozvanih ekonomskih muhađira, nisu ovo muhađir sigurnost, nego ekonomski koji bježe iz svoje države, ostali svoje države, idu na zapad, velik broj njih prihvata kršćanstvo. Zbog čega? Zbog čega prihvataju kršćanstvo? Kažu ovako, dakle, ovo je njihova priča. U razgovorima sa njima kažu, molim, Ma bio sam i ja pobjeglica, baš, ta preživiš, išao sam i ja u kartas po paket, pa evo viš koliki sam, čo, opet ostao islam. Ma pusti ba tu priča, preživi. Nego oni kažu, šetan im, šetan im šapnuo. pa kažu, muslimani su nas protjerali kršćani su nas prihvatili. Čak ništa, šubha. Šubha. Nigdje, dakle, nije nikakve veze, nisu čim, ali ok. Normalno tu dolazi u, u prvom redu onaj džehl, to su generacije ljudi koji su odvojeno da Allahom i Svonatala vjere. Vi imate, recimo, takozvane, hajde kažem, velike centrove islama ili islamskih nauka, kao što je, hajde spomenem, jedan Kajro, gdje velik postotak ljudi ne zna proučiti onaj fatihu. Kada je upitaš koja je sura Al-Ihlas, a nema, kaže, kurana nije objavljena. Ne znaju. Dakle, džehl. Kod nas djeca, znate kako kod nas u Mektebima, djeca se uče zadnjih 10-20 sura, sad postoje hatme, pa se uče džuz, pa ovo, pa ono, pa te alemul islam, pa il, onaj il muhali, il, il Dakle, uče se djeca učiš djecu nazivima sura, kod njih jok. Jel kaže, gdje mi kaže, reci, kako se zvao, kaže naš poslanik, Musa ili Isa? Kaže Musa. Jer im poznati Musa, drugi kaže jok, Isa. Dakle, ne zna ime Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Žalosno je to, draga braćo, jer svaki čovjek, dakle, prva pitanja koja će, se biti, koja će biti postavljena nakon, eh, dakle, šta ti vjera, ko, ko ti je poslanik? ne znaš svoga poslanika. Govorimo dakle o centrima gdje kobajagi vlada nauka, gdje postoje univerziteti, fakulteti i tako dalje, ali Allah subhanahu wa ta'ala uzme uput kome hoće da ne kome on hoće. Fawil al kehfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi skrite se u pećinu Allah će vam odnosno vaš će vam gospodar dati od svoje milosti uh, smiraj sigurnost wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa i on će vam pripremiti, dakle pripremit će vas stanje u kojem će vas spasti. Oterešem se i da talate zauran kefim, date le minimo i da garebe tahridu me date šimal. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o položaju njihovu pećini, dakle pećina je imala svoj ulaz, zatim je bila jedna stijena ispred pećine, odakle god se prišlo toj pećini, niko nije mogao njoj prići, nije mogao niko primijeti, nije mogao niko u tu pećinu doći, niti ih pronaći, svi ti 309 godina, a kada bi sunce, kaže, prolazilo, prolazilo bi toliko koliko bi svjetlo ušla, a nije ih pržila unutra. Dakle, njihov položaj tijela u pećini bio je takav da je sunce, svjetlost je ušla, ali, onaj, zra, pomostem reći, sunčeve zrake nisu pržile. وإذا غربت تقريدهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ما يهدي الله فهو المهتد to je da Allahovi ajeta Allah koga uputi on je na pravom putu wa man yudlil falan tajda lahu waliyan murshida onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi nećeš mu naći onoga ko će ga uputiti wa tahsabuhum iqad wa tahsabuhum iqad wa hum ruqud misliš da oni kaže ne spavaju a oni u snu wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal kaže prevrtali smo ih na desnu i na lijevu stranu ibn Kathir kaže da su jedan put godišnje se prevrnuli na jednu stranu, a onda nakon šest mjeseci na drugu stranu. Zatim kaže u drugoj predaj Ibn Ketir Rahmanullah da je se stalno prevrtali, da ih ne bi tijela truhnula, ili da ne bi se otvorile rane na tijelima. وَكَلْبُهُمْ بَاسْتُنْ ذِرَعَيْهِ بِالْوَصِيد A njihov pas pruženih šapa i spuštene glave, dakle na šape, Bilbo Sid kaže poput jastu kada je sebi napravio. La yutala'ata alayhim la walayta minhum firara. Kada bi ih vidio pobjegao bi. Wa la mulita minhum ru'ba, a ispunjeno se srce, ispunilo bi se srce strahom. Zbog čega? Zbog čega? Puno je predaje o tome kako izgledaju. Kaže imao s duge kose, imao s prade. nije tačno. Ibn Kathir kaže nisu im se tijela nikako promijenila jer oni kad se probudili jedni drugi vidjeli Allah ih upitao, kaže, koliko ste spavali? Kaže, dan ili dio dana? Može za dan da naraste brada 20 cm, 30 cm? Ne može. Nisu im se tijela promijenila, nisu im se izgledi pro promijenili. وَكَذَلْكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَالُوا مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ Kaže, probudili smo ih da bi se oni između sebi raspitivali. Kaže, koliko ste, jedan od njih reče, koliko smo, kaže, spavali. Kalu le bitna jeume ne uvada jeum. Kaže, dio dana, dan ili dio dana. Kalu rabbukum a'lam ima le bitum. Kaže, vaš gospodar najbolje zna koliko ste spavali. Feba'thu ahadekum bi warikikum hadi ilan medine. Pošaljite jednog od vas sa ovim dirhema, dakle srebranjacima, u grad. Falijendur ejho eska ta'ama. Nek vam nađe najbolju hranu. Dakle, eska ta'amen, čisto halal. Fele etijekum bi rizkin minhu, wa te letaf, nek vam donese nešto za obskrbu i nek bude blag. wala juširen bikum ahada i nek nikome ovama vama ne govore. Dakle, oni između sebe govore kako će se ponašati. Jer su oni se bojali da ako dođu među naj svoj narod, idolopoklonike, muške i tako dalje, da će i oni, dakle, odvrata od njihove vjere. Innehum jedharu alejkum yarjumukum Kaže, ako saznaju za vas, kamenovaće vas ili ubiće vas. Evo yuidukum fi min letim. Ili će vas vratiti u svoju vjeru. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala govori suprotno svim teorijama stare i nove istorije, gdje se priča o tome kako je bilo, uh, kako se u islam ulazilo silom. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da svaka druga vjera ili nevjera, kufr, partija i slično su natjerivali da se uđe u njihove redove osim islama. Allah subhanahu wa ta'ala za svoje vjere oko šta? Laj krahe, fid din. Nema prisjetog vjera. Omen šafel, omen šafel, ekvul, onaj ko će nek vjeruje, ko neće nek ne Allah dao kufr, iman, Allah dao na izbor. Ali svako će za svoj izbor, izbor da odgovara. Dakle, svako je odgovoran za svoj izbor. Allah je dao uputu i pojasnio pra, pravi put. A nikoga Allah subhanahu wa ta'ala, uleo ša Allahu la amene nasu džamija. Da je Allah subhanahu wa ta'ala htio, svi bi ljudi vjerovali, ali Allah nije htio. Nego je Allah poslao poslanike, poslao istinu, poslao, spustio objavu i ljudima ukazuje na pravi put a isto tako ostale su strasti i šeitani koji ljude zavode. Volen tu flehu ide nebeda i onda nikada ne biste uspjeli. Dakle, ako vas oni u svoju vjeru vratite, znači ridet, svaka druga vjera mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ridet i svaka druga vjera mimo Allaha subhanahu wa ta'ala vjera je šta? Propast, volen tu flehu ebeda, nikada nećete uspjeti. Kogod izabere neki drugi put mimo Islama, neće uspjeti. Htjeli priznati ili ne? وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها. Tako smo dali da se oni razotkriju i da znaju da je Allahov obećanje istina i da je čas, dakle istina da u njega sumnje nema. Idh je tenaza u nebejnehum emrehum faqalu ubnu alejhim bunjana. Dakle, ovaj momak jedan Spominje ga Ibn Ketir, njegovo ime, Teranius, kaže, sišao je u grad i kad je dao onaj e, srebrenjak, dakle, dirhem, da plati hranu, on su ga pitali iz kojeg, odakle to ovaj dinar, kaže tako, tako, ja sam iz tog vremena, to, to, to, onda je skontali, vidio se promijenilo, promijenila se okolina i onda su e, se razotkrili, poveo ih je gore u pećinu da, da ih vide i nakon toga su svi pomrli, ali za njih se je saznalo, za njih se je saznalo, a drugi kaže da se za njih nikad nije saznalo, odnosno da se njima nije moglo prići, Allah najbolji zna. Jedni od njih rekoše, hajmo graditi nad njima građevinu, njihov, odnosno njihov gospodar najbolje zna o njima. Drugi rekoši, hajmo iznad njih sagraditi bogomolju. Zato što su prethodni na, narodi nad svojima dobrima ljudima i poslanicima gradili bogomolje. Pa kaže poslanik sa Allahu alejhi Allah je proklio jevreje i kršćane zato što su nad grobovima ili mezarovima svojih poslanika pravili bogomolje ili mjesta za molitvu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte, moj, nemojte od moga kabura praviti praznik. Velika je greška. Evo, hađije su se vratile. I sad će krenuti, dakle, te priče po sjelima, ono imaju oni, obilaze se svakog mjeseca, prvog smo oktobra kod tebi, prvog smo novembra kod tebi, jer zato smo ja, mi bili zajedno na hađu i tako. Imate neki običaj među našim hađijama. Kaže, idem da posjetim Allaha poslanik sallallahu Ne, posjetiš te Allaha poslanik sallallahu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nijedan hadis nije rekao ko mene obiđe, ko dođe, ko mene vidi, ko mene to ne. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nagrada u, u mojoj džamiji je tolika i tolika za namaz. Hiljadu namaza. To je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem A svi hadisi men zare kabri fe kad vođebet lehu ko, ko obiđe moj kabur e, dakle ja ću mu kloniti svoj šefat nije istina. Obilazkom kabura Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema se baš nikakvog fadileta, nikakve vrijednosti, osim što čovjek dođe u džamiju i klanja taj namaz. A kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, donoste na mene salavat, ko na mene donese jedan salavat, Allah donese deset salavata na njega. Gdje god da si, šehul islam i temija rahmeullah ta'ala kaže, isti je onaj koji i ubjeđeniji i vrijedniji onaj ko donese salavat, dakle daleko od poslanikove džamije nego onaj koji je kraj posla, u poslanikove džamije. Zbog čega? jer onaj koji je daleko od poslanikove sallam džamije je uvijeđen da će taj salavat mu koristiti isto kao i onaj tamo, dakle ubijeđen. A onaj koji tamo, koji vidi poslanikovu džamiju, i zna za bliskost Allahovu poslanika sallam sallam sa njegovog kabora, dakle njegov jekin je slabio do ovoga jekina prvoga čovjeka koji smo ga spomenuli. I ne vežimo se jer muslimani nisu kuburije. Muslimani se ne vežu za kaburove i za mrtve. Inne ke mejtun wa innehu mejtun. ti si mrtavi, oni su, dakle ti si smrtnik, oni su smrtnici. Kažu, Nije tačno. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Kogod od vas donese salavat ili kome selami, Allah mi vrati dušu, pa mu ja odgovorim. Mi smo o tome govorili kad smo e, radili kitab Tevhid, dakle poglavlje o Tevhidu. Zagrobni život nije kao i dunjalučki život. Ono što je perda između nas i onoga tamo svijeta, ono što mi vidimo od kabura, i kada otkopamo kabur, zateknemo tijelo u onakvom stanju kako smo ga zakopali. Ako je odma nalazite tijelo kako jeste tek u početku faze raspadanja, ako je kasnije nalazite kost ili tragove čovjekovog tijela. I to je ono što mi vidimo. U zagrobnom životu šta se dešava? Kako je Allah subhanahu wa ta'ala vratio poslaniku sallallahu alaihi sallam život? Kako on odgovara na selam onima koji su, koji mu nazovu selam? Iako znamo da tijela poslanika zemlja ne nagriza, ne razida, dakle ne raspadaju se, To ne znači da Allahom poslanik sa selam, ja sam to davno, da, davno govorio, nekoliko puta sam to ponavljao. Nije od kulture reći da poslanik sa Allahom selam čuči u kaburu i da odgovara svakom na selam. Jer položaj kabura je kakav? Čučeći, dakle, to je malo mjesto. Znate kako se kopaju kaburovi? Kod nas se kopa, dakle, otvor, dakle, onaj e, ravna, jel, e, kako se kaže, kvadar. Poslanik sa Allahom kabur je ovako, ukupana sobica, lahd. Dakle, tu nema mjesta da se pomakneš. Jedna stvar. Druga stvar. Ko tvrdi da je Allah, poslanih sallallahu alaihi sallam, živ, on ima loše namjere za ovu vjeru. Jer nakon što je poslanih sallallahu alaihi sallam preselio, nakon što je potpunjena objava i nakon što je preselio, izvori Islama su, šta? Završeno, savršene. Ili savršeno, završene. Dakle, poslije toga više nema izvora Islama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije više mušerrija, nije više zakonodavac. Dok je bio živ, bio je zakonodavac. Kad bi naredio, zabranio, odobrio, prešutio i tako dalje, to je bio vjerozakon. Nakon njegove smrti nema više toga. Nego je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostaje kome? Ostaje ko da se slijedi? Ostaje se slijedi halife. Kaže alejkum bi sunnati wa sunnati sunnati khulafa'i al-mahdin al-murshidin min ba'di. Oni koji će upućivati i biti na pravom putu poslije mene u onome što šta? Što bude bilo u osnovi od vjere. A ne sve što vam one propišu. Jer je Muhammed s.a.v. bio masum, bezgrešan, a oni koji izdošli posle njega su bili šta? Grešnici. Je li bio Ebu Bekir, je mogu počiniti Ebu Bekir grijehe? Ka, šta kaže Ebu Bekir za sebe? Kad bi jednom nogom ušao u dženet, ja bi se kaj bojio da ne budem vraćan. Pored svega onoga što je učinio za Islam. Omer al-Faruk, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Omere, tebe si šetan boji kad te vidi, kaže ti jednim on drugim putem. Pa je Omer plakao za sebe i za svoja djela. Pa su odio svaku večeraču, kad je udarao se štapom po nogama, kaže šta si ti uradio za Allahov vjeru? Šta si uradio za Allahov vjeru? Srušio dvije imperije. Srušio, srušio je Bizantiju i srušio i, i Perziju. Radilanu Erva. Se boju. Osman Radilanu. Melec se stidilo od njega. Pa svaku noć bi proučio hatmu i kaže njegova žena, brada mu svake večer bila puna onaj e, suza. Ali ja radi Alanu, nikog se nije boju. Nikog se nije boju. Nije, dakle, niko mogao stati pred njega da, Ala, da Alija nije znao da će ga, dakle, sa poslanik sa Alasem kaže, sutra ću dati zastavu čovjeku koji voli, voli Allaha i voli poslanika i voli, voli ga Allah. Kaže Omer, pa sam kaj, prvi put život sam prvi samo da mi kaj hoće Allah, poslanik pa reći, Omer, hodi kada ona kaže, gdje je, kaže Alija, eno je, kaže, ušla mu prašina u oči. Na hajberu, ušla mu, kaže, prašina u oči. Kada je poslanik sallallahu sallam pljucnuo, potrljio mu oči, kaže, pa je progledao i onda ga od toga, kaže, Alija, evo ti zastava, idi, kaže, osvaja one tri kule. Nisu mogli zidne da probiju. I otad mu je Allah u poslanih sallallahu sallam dao ime Ebu Turab. Džihad, čita život u džihadu. Ali ne vižimo se za njih, njihove, njihov način života, ako se išta suprostavili Kuranu i Sunnetu, iako znamo kakvi su bili, šta nam je istorija prenijela? Ne vežimo se za kaborove, ne vežimo se za šejhove, ne vežimo se za ulemu. Ara, ima jedna arapska poslovica, el hajlate men fitneteu, živoga se smutnje, ne možeš sačuvati. Ne možeš sačuvati. Dok god je insan živ, izokreni se, uvrne se. Gledajte kod nas kako je sad preizbore. Svi se uvrnuli. Sve frlje do frlje svi, sad će asfalt, sad će, eno u nas rasli iz moje kuće, ja jučer izišao iz vredkuće, da večer, posle jacije, osvijetla se karašnica, meni da viče žene koji nije pun mjesec, koji je datum, daj da vidim hijčetski, izgubio sam se u vremenu i prostoru, kaže ona, ne, ne znam, a ona rekao, jedno ženska glava, rekao, postavila nam gore raz, rekao, usio se, što bi rekao, usio se dunjavu, ali izbori došli, sad će i asfalt, sad će se pojačati onaj kubikaža vode i bit će bolji, nađubrit će internet, wifi, fi Sve će to. Zbog čega? Zbog svjetskih ciljeva. Ali kada mi se ne vježemo ni za koga. Nema pojedinca da bi rekao, ha, evo ga, ova je. Nema ga, ne postoji. Razumijete što već da kažem? Tako vam je i za dobre ljude, i za poslanike. Nakon njihove smrti, ono što, što su učinili od hajra za sebe su ono što su ostavili od emaneta za nas da ga mi ponesemo. Allah najbolji zna. Se je hulu na thelathitun rabiuhum kelbuhum. Reče bilo su i trojica, četvrti im je bio pas, u je hulu na hamsutu salisum kelbu, reče bilo i petorca, šesti im je pas. Režmen bil gajb, raspravljajući se o stvarima koje ne znaju. U je hulu na sebatun ve thaminuhum kelbuhum. I reče sedmorca je bilo, a osmi im je bio pas. Kul rabbi ja'lamu bi idetihi ma ja'lamuhum illa qalil. Reci, moj gospodar najbolje zna koji im je bio broj, niko ne zna osim nešto malo ljudi. Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, kaže bilo je sedmorca i osmih im je pas. Zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala naveo prvi primjer, pa drugi primjer, pa onda ga poništio trećim primjerom kod trećeg primjera stavu i rekao Allah najbolje zna koliko je bilo, ne zna osim nešto malo ljudi. Kome Allah dadne da zna, onaj od, toga, od, od gajba, kaže pa je bilo sedmorca, osmih im je bio pas. Pa se i pas spomenuo među dobrim ljudima i ovdje Ibn Kathir kaže možete zamisliti kada se pas spominje u dobroj družini, kako se onda treba čovjek dičiti kad se druži sa dobrim ljudima. فلا تماري فيهم miran zahiran ظاهرا ولا fihim فيهم منهم أحدا. Nemoj se kaže o njima plaho raspravljati niti nekoga od njih o njima nešto pitati. ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. I nemoj reći ja ću nešto sutra uraditi, neć reći inshallah. Sulejman alejhi salatu vesselam je rekao večeras ću da šta? obiđem, jeste, obiđem 70 svojih žena, svaka će mi roditi, kaže mu džahida. Pa mu je neko rekao, reci inšala, on je prešutio. Kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam, pa mu je samo jedna kada je žena rodila pola djeteta. A kada je da je rekao, inša, kada je poslanik sallallahu alaihi sallam, da je rekao inša Allah, bilo bi ono kada što je nanijetio. Bilo ono što je nanijetio. I svaki hajrli posao koji inšan, insan nanijeti, da kaže, inša ja ću to i to raditi. Ibn Taymiyyah, rahmanu kaže, koliko ima vrsta inša dvije vrste inšala. Kaže, jedna je tahqiqan, a druga je ta'liqan. Jedna je za koju stvarno čovjek ima namjeru da uradi, a druga je talikan, kaže ono, reda radi spomene, skiraj se inšala. A nema nijeta. Zato uvijek treba čovjek da a kaže inšala, da ima nije da uradi. Uvijeku rabbeke i da ne sit. I spomeni svoga gospodara kada zaboraviš. Vakula asa i jehdijeni rabbi li akra bin hada rešeda. I reci, moće mi gospodaru uputi na put bliži istini. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِيَةٍ سِنِينَ وَزَدَوْا تِسَعًا Oni su, kaže, u svojoj pećini ostali 300 i još 9 godina. Dakle, period u kojim je Allah subhanahu ta'ala sačuvao njihova tijela da ostanu oni, šta, za ibreta potonjim generacijama. قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Reci, Allah najbolje zna koliko su ostali, on zna nevidljivo na nebesima i na zemlji. أَبْسِرُ بِهِ وَاسْمِعُ أَبْسِرُ onaj ko vidi, vidi uz Allahovu pomoć, onaj ko čuje, čuje uz Allahovu pomoć. Absur bihi wa esma. Dakle, uz Allaha ćeš da vidiš, uz Allaha ćeš da čuješ. Ako te Allah ne dadne, nećeš da vidiš ni da čuješ. Ma lehu min dunihi min walijini wala yushiku fi hukmi ahada. Nema im mimo njega nikoga kao pomagača i niti neko može, dakle, njemu uh, biti sudrug u njegovoj vladavi. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammed, wa ala Muhammad zakumullah khairan jazaa. Nastavićemo inshallah ta'ala drugi put onaj daljim pričama o ناردنا وبنو إسرائيل بارك الله فيكم كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي